Nilqakom għat min program fis sensila ta' noti memorabli fl-imkien miħaj Tony Sand. F'din is sensila nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Fil-programm ta' qabel dan, fost affarijiet oħra, smajna l-innu sabiħ fil-ħlewwa ta' Mejju, miktub minn Duncan Psajla bil-mużika ta' Giuseppe Caruana. Rajna kif dan l-innu kien fost diversi li tfaċċaw wara l-ekkim sejjaħ motu propju tal-Papa Piju 10. Dwar dan smajna anke mingħand Joe Vellabondin waqt taħdita li kellu ma' Sergio Grech waqt is-sensiela Marċi Briju u Vari li oriġinarjament ixxandret fuq Campus FM fl-2011. Din hija l-parti l-aktar relevanti. Nimxu pass ieħor ġew ukoll matul din l-istorja tal-mużika fil-knejjes. Fl-1903 kellek hux hekk il-famuż eh, moto propju tal-Papa PUH, jekk missejjer żball, kif affettwa ħanajtek din id-dinja tal-mużika? Kienaw, Sergio, kienaw tempesta kbira f'Malta. Nihdu x'kienaw Malta. Għaw Malta kienaw il-knejjes, il-bicċa kbira minnhom kien kellhom il-mużika jew tanani, eżempju dik il-ledna kemm smajna, kienet toġob il-nis ħafna, mm. kien hemm il-mużika ta' buġġija, kienet tip ta' mużika simili. Xi ġarru mbagħad, meta ħareġ il-moto propju, dan fisser il l-mużika ta' nani u l-mużika ta' buġġija ma kienx iktar valida l-Knisja għax il-Papa Piju 10 fil-moto propju tiegħu qal ma ridux dik il-mużika jekk jista' jkun imorru lura għal mużika Taljana jew ekkleżjastika jew egregorjana jew tas-seklu 16 Palestrina hmm. u dan affarijiet. Għal ukoll il-mużika operistika m'għandha bl-ebda mod tkompli tinstema' fil-knejjes tagħna. Soli twal m'għandhomx jinstema' waqt il-rit reliġjużi, ta' jfisser il-mużika tal-għani u ta' buġeja ma kienx iktar valida. Dan affettwa lin-nies, illi ħafna min-nies qalu aħna dik il-mużika rridu. Infatti rajt kumment, rajt kumment f'gazzetta, mhux għandek bħalissa qed nikwota bej wieħed u ieħor fejn qal, kieku l-Papa jiġi hawn Malta u jisma' l-mużika li nagħmlu fil-knejjes tagħna, li ħa jagħmel huwa, ħa jikteb moto propju ġdid biex jgħid il-mużika kif kif jagħmluha Malta għandha tkun il-mużika tal-knejjes tagħna. Hmm. Jiġifieri biex naraw il-fissazzjoni wkoll b'mod u mill ħafna qed nusa dik il-kelma illi kien hawn. Dan il-mod propju tal-Papa Pio 10 huwa magħruf aħjar bħala trale solicitudni u ħareġ eżattament fit-22 ta' Novembru tal-1903. Kif indikalna tajjeb Ġovella eh, Bondin, dan il-motu propju tal-Papa ma tantx kien intlaqa' tajjeb. Tajjeb insemmu li fost il-linji gwida ppreżentati mill-Papa f'dan il-punt kien hemm li n-nisa m'għandhomx ikantaw fil-Knisja u li anqas għandhom jintużaw strumenti oħra apparti l-orgni mingħajr permess speċjali. Dan apparti li kien projbit da jew kant mill-vernikular, jiġifieri siltiet mhux miktuba posta għal skopijiet reliġjużi. Kien f'dan l-ambjent li, f'Malta, kien ippreżentat il-Kungress Ewkaristiku tal-1913. U huwa fuq din l-attività storika, mhux biss fil-kuntest reliġjuż, imma anke f'dak aktar wiesa' illi se niffokaw l-ewwel parti tal-programm tagħna ta' Noti Memorabbli llum. Dan kollu felu id-90 sena mill-mewt tal-kompożitur Malti Giuseppe Caruana. u l-mużika ta' Giuseppe Caruana kif eżegwit mill-Coro Santa Veronica, Parroċċa di Santa Maria Nascente ta' Bunemers fil-provinċja ta' Cremona. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-innu tagħhom magħruf bħala fil-ħlewwa ta' Mejju. Illum sanduru lejn l-innu Ewkaristiku, magħruf aħjar bħala Nadurawk jaħobs tas-sema. Dan l-innu għandu storja tassew interessanti u nistgħu ngħidu li magħha tintrabat ukoll il-fama mondjali tal-kompożitur Ġużeppi Caruana li miet fl-1931 fl-età relattivament żgħira ta' 51 sena. Li Caruana mhux magħruf aktar hija xi ħaġa li tnikitni ħafna lili personalment. Mhux qed ngħid li Caruana huwa xi kompożitur misterjuż jew li bis-snin tliftna kont ta' min kien. Kif nistgħu ngħidu li ġara, pereżempju, lil Michelange Vella li għex aktar minn mitt sena qablu u li tkellimna dwaru anke ftit ilu f'din l-istess sensiela ta' noti memorabbli. Dwar Ġużeppi Caruana kiteb wieħed mill-ewwel kotba tiegħu Ġorġ Mifsud Kirkop lura fl-1980. Dak il-ktieb, maħruġ mill-Pubblikazzjonijiet Buġelli, jismu Mill-Kompożizzjonijiet ta' Ġużeppi Caruana, 1880-1931, u jġib is-sottotitlu Bijografija, Kummenti, Dokumentazzjoni u Partituri ta' l-Aqwa Kompożizzjonijiet Mużikali ta' Wieħed mill-Aħjar Kompożituri Maltin. Mhux ktieb faċli biex issibu, imma jeżisti. Isimgħu ftit x'kiteb George Mifsud Kirkop fuq il-qoxra ta' wara ta' dan il-ktieb mill-1980. Ix-xjuħ jafuh bħala T'adoriamo ostia divina, imma għaż-żgħażagħ u t-tfal jafuh b'Nadurawk ja ħobż tas-sema. Madankollu, ftit li xejn jafu li kien is-Sur Bast Ġużeppi Caruana illi kkomponih dan l-innu. Dan il-ħsieb flimkien mal-fatt li Caruana din is-sena jalaq 100 sena minn twelidu kif ukoll 50 sena minn mewtu jasal għall-ħruġ ta' dan il-ktieb ta' tifkira fuq dan il-bniedem li tant għamel ġid lil Malta. Sa issa għadu ma sarx ġudizzju serju, xjentifiku u evalwattiv tal-kontribut kbir ta' Caruana. B'xorti tajba, ix-xogħol mużikali kollu ta' Caruana illum jinstab ordnat b'għożża kbira għand uliedu u min irid jarah jista' kemm ikellimhom u huma jagħtuh l-għajnuna li jeħtieġ. Għalhekk dan ix-xogħol fih biss il-bidu ta' kull m'għad baqa' jsir fuq Ġużeppi Caruana. Mużiċisti barranin faħħru l-ġenju tiegħu U kien hemm min sejjaħlu a most able and experienced musician. Jalla Caruana xi darba jsib xi Malti li jagħtih il-ħaqq li jistħoqqlu. Sal-lum nistgħu biss nisimgħu il-melodiji tiegħu u nitgħaxxqu bihom. Hekk kiteb mela George Mifsud Kirkop fl-1980 fuq l-għoxra tal-ktieb tiegħu dwar Ġużeppi Caruana. Minn dakinhar law eh, ġraw xi affarijiet oħra sintendi, anzi fortunatament nistgħu ngħidu illi ġraw xi affarijiet oħra. Jeżisti per eżempju profil tajjeb ta' Giuseppe Caruana miktub minn l-arkivista ta' Laqda Kazin Banda San Filep eh, ta' Zebbuċ, John Gafa, kif der fil-programm tal-festa prinċipali ta' Zebbuċ fl-2015. Fil-programm ta' l-istess banda għal-festa ta' tliet snin qabel, Filip Ċantar kiteb artiklu jismu Nadurawk ja Ħobż tas-Sema felu il-mitt sena minn meta nkiteb dan l-innu. F'dan l-istess artiklu, Filip Ċantar jagħti wkoll anali mużikali ta' l-innu Ewkaristiku ta' Ġużeppi Caruana fuq dawk il-linji li ssuġġerixxa Ġorġ Mifsud Kirkop fil-ktieb tiegħu ta' l-1980. Naħseb li biex nifhmu aħjar l-importanza vera ta' l-innu Ewkaristiku u r-rwol tal-kompożitur Ġużeppi Caruana, ikun aħjar li nduru għal dokument miktub minn Dun Karm innifsu. Qed nirreferi għal artiklu li deher f'Il-Malti, Ħarġa Numru 20, Numru 1, f'Marzu ta' l-1944, bl-isem ta' T'adoriam ostia divina, ta' Dun Karm. Ma tawx importanza barranija. Dan l-innu twilet hekk. Kont qiegħed fi triq reali tal-belt meta kienu ġa qegħdin jaħsbu għal programm tal-festi li kellhom isiru għal kungress. U billi dan kien ġieħ mill-akbar li gżira ċkejkna bħalma hi Malta seta' tistenna, il-Maltin kollha kienu mħeġġin biex jħejju laqam mill-aħjar lil Ġesu Ostja f'żjara sabiħa li kien sejjer jagħmlilna. U ġi fuqi surmas tal-mużika Giuseppe Caruana, għallajtih il-ġenna, u għalli, Dun Karm, nixtieq tiktib li ftit versi biex namilhom bil-mużika u jitkantaw mit-tfal wara t-qarbina tagħhom u fil-porċissjonijiet li jsiru matul il-kungress. Jiena wettu li naqdih. U l-għada ħatlu xi tliet strofi li ngħid is-sewwa ma kienu xal qalbi għaliex neqsin mix-xejra popolari. U kif il-qajt miegħu għatlu bil-konfidenza ta' ħbib li konna, ġus, ara xiderlek. lili ma jogħġbunix ħafna. Rom, flihom, u bil-lewwa li kienet tiegħu qalli, immu miex dawn il-versi li xtaqt. Jien ma ġibtu stenna sada u li tama li kollok xi ħaġa ħjar. U la daħatlu dawk il-versi li l-lum naħseb li jafhom jew jaf bihom kulħadd. Iltqajna fil-kuritur tal-lemin ta' San Ġwan. Kif rom dawn huma qalli. Jiena suktajt u għara ġus, il-mużika hi xi ħaġa bħal din. U għannejtlu motiv minn Anja Maltija li kont smajt eluf ta' drabi mill-bdiewa u mhux bejbit Maltin fil-beraħ tar-raba. Mistaġeb fetaħ dirajh, fittex fil-but u sab ġakarta qalli għaw nara. Ħażeż erba' noti u beda jkantum. Għada, is-sokta jgħidli, nibat l kopja. U l-għada ġiet il-kompja ta' dawk l-erba noti tal-għaġeb li minn dakinhar xterdu nstemaw mad-dinja kollha. Issa billi konna nafu li f'dawk il-ġranet kellhom jaslu eluf u eluf ta' nies minn kull naħa tad-dinja, sibna li kiku nipublikaw dak l-innu, versi u mużika biex jiġi fidejn il-kotra l-kbira tan-nistana u tal-barranin. Għalhekk kirsaqna fuq wieħed mill-aħjar librari u stampaturi tal-gżira biex naraw jekk irid jieħu fidejh dik il-biċċa xogħol. Biex inħajruh, ednilu li nċedulu l-proprjetà letterarja u li ma nistennewx minn għandu li ftit kopja għalina u għal xeħbib tagħna. Klimna baqabla mill-qoħ u l-innu baqa biss ftit karti li konna ktibna jienu s-surmast karwana. Billi dak l-innu kellu jitkanta li żjed mit-tfal tad-duttrina ta' San Ġakbu, wara tqarbina fil-Knisja ta' San Publiu l-Furjana, id-direttur ta' dak l-istitut ħaħsib jistampa xi ftit kopji tal-versi u jagħmel blidejn xi ftit kopji tal-mużika. Iżda la hu u lanqas ħaddieħor ma ħaħsib iqiegħed l-isem tal-awtur tal-kliem u l-awtur tal-mużika. Waslu l-ġranet tal-kungress u l-innu kantawh l-ewwel darba it-tfal fil-waqt li kienu deħlin mill-Furjana għal-belt bħalma għadna wara tqarbina li saret hemmhekk u ntoġob la tarf. Għadni niftakar li l-Monsnjur Benjami, l-Arċisqof ta' Sirakuza, li kien maġembi f'gallarija ta' Triq Reali, għalli kozi si kantan paradizo. Ekki kantaw fil-ġenna. Fost l-isfijiet li ġew għal-Kungress kien hawn Monsnjur Arista Taċi Reale u s-segretarju tiegħu. Imaġġe bil-ħewwa ta' dak l-innu talab kopja tal-klim u tal-mużika biex jeħodhom miegħu fid-djoċisi ta' Aċi Reale. U xi ħadd ta' kopja tal-klim u tal-mużika kif kienu, mingħajr l-isem tal-awtur, tal-wieħed u tal-oħra. Ħadhom miegħu u wara ftit ta' żmien, ingħidu bafsa ta' qalb, Deru stampati hemmhekk bl-avviż li ħadd ma jista' jerġa' jistampom. Għad baqali xi kopja minn dawk ta' ċireal. U għadda ftit ta' żmien u għadwa waħda il-taqa' miegħi fi triq irjali tal-belt Monsinjur Farrugia u tarrafli li hu kien ħejja u kien fiħsibu jistampa ta' xejn ta' ktieb ħana tifkira tal-Kungress Ewkaristiku ta' Malta. U s-sokta jgħidli, għajb jasra li dak l-innu sabiħ li kantaw it-tfal ħadd ma għaraf jgħidli minn fejn ġi u min hu l-awtur tiegħu. Jiena tħadd u għatlu, imma int staqsejt. Ma nafx ngħid lil kemm il-wieħed wiġibni u fosthom xi katekisti minn ta' San Ġakbu. U ħadd, ħadd ma għaraf jatini x'dawl. Meta għatlu li dak l-innu kien Malti u li l-versi kont ktibtom jien u l-mużika kitiba Giuseppe Karwana, beda jrottu s-slalib u għalli, melissa jkolli zid nota ftar fil-ktib biex ngħid dan li jinti qed tgħidli għaliex għajb għalina Maltin li ma narfux u nozzu ħaġa Maltija li tagħmel ġieħ lil Malta u dik in-nota żdiedet. Fl-Italja l-innu qabad sew u der stampat f'Palermo u fi bliet oħra. Issa ġara li f'xi parroċċi ta' Malta li żjed firħula għal xi ħabtiet bħal mumma l-festi ta' Korpus u tal-Qalb ta' Ġisu, inkella nar ta' ħamis waqt l-ora santa beda jitkanta dan l-indu Iżda billi fl-irħula id-nies ftit li xejn jafu bit-Taljan, fiċċew li jaqalbuh fil-Malti. Kulħadd kif derlu u ma nafx ngħid kemm suriet u tifsiliet ħarġu li ma kienu jġibu xejn għal motiv u għar-ritmu tal-mużika. Biex nilqa' kmieni għal dan l-awċ, ħsibt li naqleb jien dan l-innu fil-Malti. U fl-1924 der stampat fil-ħabib u mijiet ta' kopji tqasmu fil-gżejjer ta' Malta Għawdex. U għadda ż-żmien. U darba waħda, fis-sena 1931, jien u Dun Franki Kalleja Ġera tkellimna fuq il-kongregazzjoni ta' Ipaġi d'Onore del Santissimo Sacramento ta' Ruma, kollha tfal jew zaza impjegati u tani fidejja daqsxejn ta' ktieb l-innijiet li l-paġi l-kbar ikantaw kuljum fil-knisja tagħhom fil-ħodu qabel ma jmorru għax-xogħol u fil-għaxija qabel ma jinġabru id-dar wara x-xogħol. Fost dawk l-ilmijiet nilmaħ l-innu Ewkaristiku tagħna bl-isem Innu di Adorazzjoni. Staġibt u għadġu fija xħasra. Ħaġa Maltija titfa l-eruq faċereale, f'Palermu, f'Napli, ġoruma u bil-kem kella l-ħila xenxel xeruq f'pajizna, ġo Malta. Billi ma kien hemm xejn f'dak il-ktieb li seta' juri fejn tnissel dak l-innu u min kienu l-awturi tiegħu, jiena ħsibt li nikteb ittra ġentili lill-Presidenta tal-Paġi, is-Sinjurina Liverani, u nfema li dak l-innu kien warda Maltija li fetħet fil-Kungress Internazzjonali ta' Malta fl-1913 u li jiena kont nixtieq mhux għal ġieħ personali tiegħi u tas-Sur Karwana, iżda biss għal ġieħ ta' Malta li jekk issir edizzjoni oħra ta' dawk ix-xogħlijiet tiżdied daqsxejn ta' tarifa li tajt li dak l-innu u xogħol Malti u kif u meta nħoloq. U hekk għamilt. U m'għaddix żmien wisq. U s-Sinjorina Liverani wieġbet bitra sabiħa fejn fissret il-ferħ tad-diretturi li fl-aħħar sara jafu min huma l-awturi tal-innu ta' Dorjam Ostja Divina. U għant li li dak li dnu kienu ġibuħ minn Palermu u kienu għamlu kemm setaw biex isir popolari, palma tassew kien sar popolari f'Ruma u f'najt oħra tal-Italja. U biex turini illi ix ta' etwieġeb ukoll xewqa tiegħi, fil-ħarġa tal-Amico dei Pargoli ta' Marzu tal-1932 u fil-ħarġa ta' Tarcisio ta' April tal-1932, il-wieħed u l-ieħor organi tal-paġi tas-Sagrament, ġabet din it-tarifa Ci informano da Valletta che l'inno popolare T'adoriam Ostia Divina, che si canta dai Paggi d'Onore di Roma, nonché in altri centri d'Italia e fuori, fu musicato dal valente maestro Giuseppe Caruana E si eseguì per la prima volta nell'occasione del Congresso Eucaristico Internazionale tenuto a Malta nel 1913. U li dan l-innu u popolari fl-Italja jider minn dan li kitibli Monsignor Paolo Gallia minn Ruma fit-12 ta' Ġunju tal-1936 meta saret it-tifkira tal-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li kien sar hemmhekk 16-il sena qabel. Monsinjur, ma ngħidlekx il-gost li ħadd x'ħassejt meta smajthom ikantaw ta' Dorjan tiegħek. Kien ikanta kulħadd. Il-kleru, il-mijiet, dawk tal-Azzjoni Kattolika, il-bniet tal-istituti, miġburin hawn u hemm bil-mijiet, libsin kollha l-abjad, bl-istar tal-filox fuq rashom, bil-bandalori u l-kannestrijiet tal-wart, Kien ikanta kulħadd u ma nkunx nigdeb jekk ngħidlek li kienet il-kanzonċina preferita. U li dan l-innu imżejjen bil-mużika ħirġa mill-qalb imħeġġa ta' Surmas Giuseppe Karwana daħal fil-qalb ta' kull min jifhem xi jfisser sagrament tal-Ewkaristija u xi jfissru l-Kungressi Ewkaristiċi Internazzjonali jidher minn dan illi sewwa fl-oriġinali bit-Taljan u sew fit-tradizzjonijiet bl-ilsna oħra tkanta bl-akbar entużjażmu fil-kungressi internazzjonali kollha li ġew wara tagħna. Għalhekk Malta li tat li l-Ġesu Ostja din il-warda li xenxlet u qabdet fil-ġonna Ewkaristix tad-dinja kollha għandha tassew biex titenna. Hawn tajjeb illi nisimgħu wkoll il-verżjoni bl-Ispanjol ta' dan l-innu tant popolari. Din il-verżjoni hija simili għal dik li l-Papa Franġisku jgħid li tkantat fl-ewwel tqarbina tiegħu li seħħet fis-snin 40 fil-parroċċa tiegħu f'Buenos Aires, fl-Arġentina. Din il-verżjoni li se nisimgħu hija meħuda minn CD li jismu Para ti es nuestra musica, Sinjor, irrekordjat fl-2012 fil-kripta tal-Bażilika tas-Santissmu Sagrament fi Buenos Aires fl-Arġentina mill-Kor taż-Żgħażagħ tal-Grupo de Musica Liturgica. Il-verżjoni ta' l-Innu Ewkaristiku ta' Ġużeppi Caruana bil-kliem ta' Duncan Psaila maqlub għall-Ispanjol u nterpretat f'dan ir-recording ta' l-2012 mill-Kor taż-Żgħażagħ tal-Grupp de Música Litúrgica fl-Arġentina. Joe Zammit Ċantar għamel riċerka sostanzjali fuq dan l-innu u din ġiet ippubblikata bl-Ingliż fil-ktieb The Holy Eucharist and the Hymn ta' Doriam Ostia Divina Maħruġ mill-Fundazzjoni ta' l-Istudji Teoloġiċi f'kollaborazzjoni mal-Fakultà tat-Teoloġija ta' l-Università ta' Malta fl-2014. Fost il-bosta dettalji storiċi, Żammiċ-Ċentar jagħti ħarsa wkoll lejn dan l-innu f'diversi lingwi u kuntesti. Mod partikolari hawn eh, interessanti l-verżjoni li sabu pubblikata fl-Istati Uniti tal-Amerika f'CD li jismu Inni Ekanti, Sacred Hymns of the Italian American Tradition, fejn l-innu Ewkaristiku jidher blisem O Divine Host, We Adore You. Il-verżjoni ta' Marissa Gatti Taylor ta' l-innu Ewkaristiku bl-Ingliż, li bis-saħħa ta' Josa Miċċantar intrabat ma' l-oriġinaturi tiegħu minflok biss mal-kultura Italo-Amerikana kif attribwit oriġinarjament f'dan is-CD maħruġ fl-2012. L-aktar ħaġa impressjonanti tal-anqas mill-perspettiva tiegħi, hija l-użu ta' l-innu Ewkaristiku miktub minn Duncan Psaila u Giuseppe Caruana f'xena mill-film Ladri di Biċikletti tad-direttur Vittorio De Sica. Isimgħu ftit din ix-xena minn dan il-film li ħareġ fl-1948. Ġużeppi Caruana żgur li qatt ma rah u dan sempliċiment għax kien ilu mejjet ma' sbatax-il sena meta ħareġ. Meta ngħidu evidenza storika, tajjeb niftakru li din tista' tieħu diversi forom. Il-biċċa l-kbira ta' dokumenti storjografiċi li qed niltaqgħu magħhom f'dan il-programm huma recordings ta' vuċijiet jew mużika. Hemm ukoll però ritratti, kotba, partituri u forom oħra ta' kitba. Il-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli huwa li nsibu evidenza storika li minnha nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. U proprju f'dan is-sens għażilt li issa ndur għal artiklu ieħor miktub minn Duncan Psaila għall-perjodiku Il-Malti mill-ħarġa 15 numru 2 ta' l-1939 din id-darba illi kien għażel li jsemmih Jixraq li wieħed ikun jaf kif tnisslu u saru xi innijiet eżiż li jiena ktibt u li surmast Ġużeppi Karwana libbes b'mużika mill-isbaħ. Kienet is-sena 1913 fil-bidu tagħha meta dan Ġużeppi Karwana Ġi fuqi u qalli, Professur, nixtieqek tiktib li xi erba' versi biex nagħmilhom bil-mużika għal kungress Ewkaristiku li ġej. Jien weġibt, mela le, bil-qalb kollha. U billi dak il-kungress kellu jkun internazzjonali, jiena ktibt bit-Taljan tliet strofi li nistqar ma ħarġux kif kont nixtieqhom jien. U rejthom li sur Karwana li xħin qrom kemm xi ftit xufteħ. Jiena fimtu u għetlu ġus, toħodix bi kbira, għax li li anqas moġbuni għalfejn rittom int. Imma għada nġiblek xi ħaġa ħjar. U l-għada Ħatlu dawn l-istrofi li jibdew Tadorjam ostja divina. U l-lum bosta jafqum bl-amment. L-aktar fil-qalba tagħhom fil-Malti li jien għamilt wara. Bidaw kien noti tal-ħaġeb illi u jien qabbilna flimkien fuq l-anja popolari Maltija fil-kurutur ta' San Ġwan. L-innu tkanta mit-tfal ta' San Ġakbu u minn mijiet oħrajn huma deħlin mill-Furjana għal-belt wara tqarbina li saret fil-Knisja ta' San Publiju. U niftakar sewwa Monsignor Luigi Benjami, arċisqof ta' Sirakuza illi kien qiegħed jara minn gallerija dik il-ġilwa twila bla tarf ta' twal bl-ilbies illi kien jixraq ċirkustanza, meta sema dawk in-noti donnom ta' nipen tal-fidda, dar fuqi għax kont ma' ġembu u qalli bax kbira. Kozi si kantan paradiso. Hekk ikantaw fil-ġenna. Waslet imbagħad is-sena 1915, it-tieni sena tal-Gwerra l-Kbira. U jien kont qiegħed ngħaddi erba' tiem San Pawl il-Baħar mal-Patrijiet ta' San Franġisk. U darba nar taħat għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu fil-waqt li kont qiegħed nitkellem ma' xi ħbieb qudiem il-Knisja, rasafu i Monsignor Ferris li dik il-ħabta kien kappillan militari, b'daqsxejn ta' ktib fidu u qalli B'sajla ġej minn għajntu fiha fejn qaddis ta' soldati li kull darba jaxquni bil-ħlewwa tal-inniet imqazza li kantaw matul il-quddisa. U tefali fidejja il-ktieb li kellu fidu biex naqra xi wieħed jew tnejn minn dawk l-inniet Ingliżi li kulħadd kien jaf kemm huma ħelwin. Imbagħad is-sokta Kiku inti tikteb xi ftit innijiet bil-Malti li jkunu jistgħu jitkantaw fil-knejjes tagħna jew eh, f'xi proċessjonijiet, ma taħsibx li tkun ħaġa tajba u sabiħa bosta. Ma titħolx b'sajna għal eh, din il-biċċa xogħol qaddisa, Alla jkun jafulek. Jiena weġibtu, e, Mons, bil-qalb kollha kont nidħol għal dan ix-xogħol, imma jidli xi servi li jiena nikteb lin-niet. Min jgħallimhom li tfalu lin-nies biex isiru ta' kulħadd? Din il-ħaġa trid tibda fl-iskejjel. Ija tajt sew għalli Monsignor Ferris. u t-taħdita inqatat hawnhekk. Iżda żmien li għandu l-ġwira għadda jiġri. Fis-sena 1921 kellna l-Kostituzzjoni u Monsignor Ferris laħaq Ministru tat-Talim. U għadwa waħda il-taqa' miegħi f'Misraħ San Ġorġ il-Belt. X'nagħmlu mela? Għatlu, niktiblek innu għal filgħodu u ieħor għal flaxija biex jitkantaw fl-iskejjel tal-gvern mit-tfal kollha. Il-wieħed fil-bidu u l-ieħor fit-tmim tal-lezzjonijiet. Tajjeb wisq, għalli. U l-mużika min jiktiba? Is-surmaż Giuseppe Caruana, dak li kiteb il-mużika tal-innu ta' Dorja Mostja Divina, naħseb li jamlilna ħaġa ħelwa. Għamil li pjaċir mera, araħ u fehmu xini xewqa tiegħi u tiegħek. Jiena rajtu u ftemna. U ħarġu tawk iż-żewġ innijiet li għax u bin-noti tagħhom lil kull min samaħħom. Reġisabni Monsignor Ferris u qalli B'sajla, issa nibqgħu b'dawn it-tnejn biss. Lew ġibtu. Issa niktiblek wieħed lil Madonna li jitkanta fix-xahar ta' Mejju. Monsinjur Ferris feraħ. Awilna qalbna li lilu lil karwana u ftit wara fix-xahar ta' Mejju insama dak l-innu ħelu zokra li llum għadu jitkanta f'ħafna knejjes fix-xahar ta' Marija. U reġa' sabni Monsinjur Ferris u bit-bissima tarraf li Ma niktbux jinnu ieħor. Issa niktiblek wieħed lil qalbi mqazza ta' Ġesu biex jitkanta fix-xahar ta' Ġunju. Ferħ bla tarf, Monsignor Ferris. U xtaqli lil qalb divina ta' Ġesu xxerret fuqi u fuq is-surmast karwana il-barka tagħha. Tliet ġimgħat wara sar il-kunċert ta' l-innu l-lum jafu kulħadd u fix-xahar ta' Ġunju instama fi skejjel kollha ta' Malta b'dawk in-noti li biss qalb safja u mixawla bl-imħabba bħalma kienet dik ta' Giuseppe Caruana seta' toħloq u sawar. U reġel ta' għamijaj Monsignor Ferris u b'daħka resaq fuqi bejn sfi u mistħi għalli baqħalek xiennu. Jien weġibtu issa wieħed lil San Pawl missirna biex jitkanta fil-festi tiegħu. L-aktar fil-proċessjoni ta' nawfraġju, flok dak lajb li jgħidulu briju. Feraħ u qalli jitħaq, mawx għalik. Imbagħad biex huwa nnifsu jkollu jilċar ta' x'kien sar u biex l-innijiet jieħdu xejra aktar sħiħa u qawwija, rrit li jsir kunċert tagħhom fl-iskola ta' Santirmu. U b'daqxejn ta' orkestra ta' xi ħames mit leħen Magħmula mill-iskejjel tal-Belt, tal-Furjana u tal-Kottonera taħt id-direzzjoni tas-Surmast Karwana saru l-erba' innijiet. U jien rajt id-dmuħ nieżel maħaddejn Monsignor Ferris. U l-ittra ta' ħajr li batli għada merfuqa għandi ma' ittri oħra illi waslu li minant nies taħsib imwieżen u ta' qalb safja. Iżda mbagħad ġew żminijiet oħra. Monsignor Ferris telaq minn Ministru u l-innu lil San Pawl baqa' bla miktub u għal daqshekk anqas ma saret il-mużika tiegħu. U ftit ftit l-inniet l-oħra li kienu daħlu sew u li kienu jax u mhux biss li tfal tal-iskejjel iżda li n-nies ukoll li kienu jisimgħu minn barra intfew huma wkoll bla ma ħadd jaf l-għaliex. Fil-verżjoni kantata mill-kor Laudate Pueri kif ippreżentati fis-CD bl-isem ta' Tina l-Ħlewwa. Dan is-CD kien irrekordjat taħt kummissjoni mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-2011 bl-intenzjoni li jkun imfakkar il-50 anniversarju mill-mewt tal-poeta nazzjonali. Sfortunatament però dik is-CD hija rari ħafna u mu faċli xejn li wieħed ikompli jiċċelebra l-memorja ta' dawn l-għanijiet tant sbieħ imqara xar snin wara li ħarġet, aħseb u ara fis-snin li ġejjin. L-istess jista' jingħad għal numru sabiħ ta' CDs maħruġa mill-kantant Malti Andrew Cauchi. Huwa kien popolari sew mal-moviment tal-hekk imsejħa kariżmatiċi madwar 20 sena ilu. Andrew Cauchi ħareġ numru ta' CDs li wkoll huma rarji ħafna u li mhux faċli ssibhom illum. Mill-ewwel waħda li kien ħareġ fl-1998 bl-isem ta' Jgħajtu Smewwiet Se nisimgħu l-innu lill-Qalb ta' Ġesù ta' Duncan Psaila u Giuseppe Caruana li ntuża wkoll bħala l-isem ta' CD l-ieħor ta' Lavdate Pueri. Hawn mela Andrew Kawki bil-verżjoni tiegħu ta' Tina l-Ħlewwa irrekordjata fl-1998. Jina l-ħlewwa tal-ilsna tas-sema Andrew Cauchi bil-verżjoni tiegħu mill-1998 tal-innu tal-qalb ta' Ġesu miktub minn Duncan Psaila u Giuseppe Caruana magħruf aħjar bħala Tina l-Ħlewwa. Il-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi skop storjografiku. L-iskop ta' din is-sensiela mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-anewlini huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti ta' sew straordinarji mill moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Importanti però illi barra li nivalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit għal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa jew aktar riċenti. Illum dan se nagħmluh billi morru lura sentejn eżattament għall-2019 meta kien qed jitfakkar iċ-ċentenarju mill-hekk imsejjaħ 7 Ġunju. Fil-produzzjoni maħluqa apposta mill-Kumpanija Teatrali Nazzjonali Teatru Malta bl-isem ta' Sette, niltaqgħu ma' dan il-ġojjel fl-interpretazzjoni ta' The New Victorians. Jaħobs ta' sema u bil-verżjoni ta' l-Innu Ewkaristiku ta' Duncan Psaila u Ġużeppi Caruana minn The New Victorians mill-produzzjoni teatrali Sette, aħna ġejna f'tmiem din it-tfakkira ta' 90 sena mill-mewt tal-kompożitur Malti Ġużeppi Caruana u nifqu hawn għan-noti memorabbli tal-lum. Għawek ġejna fit-tmim it-tmin program f-sensiela ta' noti memorabli fl-imkien miħaj Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu marbuta kollha ma' tfakkira fl-okkażjoni ta' design sena mill-mewt tal-kompożitur Malti Giuseppe Caruana. li miet fil-21 ta' Novembru tal-1931. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nar ta' tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.